sa pamamagitan ng espesyal na paayusan sa Warner Brothers. Ipinagmamalaki ng Pokemon Detective Pikachu na mag-alok ang sumusunod na pangunahing motion picture sa video cassette.